greba hori deitua da, bon, uh, eh, lantxarien desblokatzea galdegiteko, baina ere orokorkiago uh, kalitatezko zerbitzu publiko baten eh, defentsarako edo alderrikatzeko. Eta, eta eskolan horrek zer jana du, be irakasketa eta ikasketa baldintzen hobetzea, biztan dena lehen gauza uh, haurko purua apalaraziz klaseetan, eta horretarako baitez badakoa da postuak sortzia, uh, ara.